vám po roku opäť vyšujem pokojné marcové ráno, pre mnohých prvé pracovné, zároveň radostné, lebo ako vieme, bez práce nie sú koláče. Prebudiť sa takto do narodení nového dňa, to sa v priebehu roka podarí v podstate každému, to len v prípade meninových sviatkov nájdete výnimky, keďže taký rumcajs alebo niekto podobný v kalendári, pokiaľ ma pamäť neklame, tak ten tam nefiguruje, aj keď teda občas si tá pamäť vie, škodoradostne šťuchnúť. No v každom prípade taký má v tomto smere smolu. Na strane druhej e, Runcajs by mal byť tak či tak postava rozprávková. My žijeme realitu a tá má od takýchto príbehov dosť často na míle ďaleko. A nie inak tomu bude zrejme aj dnes, 3. marca roku 2025. Tak si ho poďme rozmeniť trošku na drobné práve sa začínajúcej petrolejke. Tak príjemné počúvanie z Banskej Bystrice vám želá Peter Kršiak. tisíc kusov. Život je na kraji, začal sa pusou. Pán mikrofotograf má zasa nádej. ty sa rozpadli na tisíc kusov. Život je na kraji, začal sa pusou. Iba či vydrží, je to tu, nalej. Oslava života hlava bolí. Človek, čo má len sny a malé nohy, netúži po ničom a nič ho bolí. Oslava života, aj hlava bolí. Človek, čo má len sny a malé nohy, a dlho potrvá, kým skončí v kroji aj všetkým. Nesnaž sa utekať, veď nevieš pred kým. A tak si čapujem posledné pivo. V tom kroji, čo vnúcujú tebe aj všetkým. Nesnaž sa utekať, veď nevieš pred kým. Nikto sa nediví, že hľadíš krivo. Netúžiš túžim po ničom a nič ma bolí. A dlho potrvá, kým skončíš v kroji. No ty sa rozpadli na tisíc kusov. Netúžim po ničom a nič ma bolí. A dlho potrvá, kým skončím v kroji. Život je na kraji, začal sa pusou. tak zvyčajne býva, že sa to začína pusou, aj keď sú aj iné prípady. Stačí si vybaviť kúzelníka Jaroslavu Hanušovu a jej slova typu Oldřichu, ty jsi už byl na světě, když mě táta poprvé políbil. No, ale sviatok nemusí byť len spojený s 3. marcovým dňom, v tomto prípade aj so 6. septembrovým a rokom 2012, keď táto nahrávka mala možnosť vzniknúť a samozrejme ústretový krok e, Palka Hamela, to sa neodpúšťa v dobrom slova zmysle samozrejme, tak takýmto spôsobom som si dovolil dnes vplávať do bloku, ktorý nesie názov Petrolejka. Bude sa točiť okolo 3. marca a prídu aj ďalší narodeninoví oslávenci o malú chvíľočku. Je to 62 v aktuálnom kalendári, meninový oslávenec na Slovensku, to je Bohumil, mala by byť aj Bohumila, meno slovanského pôvodu a vieme, že významovo je to teda milý Bohu alebo milá. V Českej republike má svoj sviatok Kamil, majiteľ mužského mena prebratého z latinčiny, pochádzať by malo z Orientu, latinské kamilus znamenalo narodený zo slobodných rodičov alebo aj harmanček. Podľa iných zdrojov meno má znamenať urodzený, chrámový služobník. V každom prípade, pokiaľ ste v jeho spoločnosti radi, tak potom to splňa všetko. Tiež by mal významový celý, dokonalý, kompletný. No, mnohí sme kompletní po trošku inej stránke. Deň boja spisovateľov za mier. No skúste nájsť dnes spisovateľa, ktorý sa postaví za napríklad mierové rokovania, pen klub takzvaný medzinárodný, ktorého organizácia e, je o spisovateľoch a založená bola v roku 1921 v Londýne. Je tu aj štátny sviatok Bulharska v roku 1878, práve 3. marca Osmanská ríša podpisovala tzv. mierovú zmluvu. Jej podpísaním sa skončila rusko-turecká vojna, podľa ktorej Bulharsko vyhlásilo autonómne kniežatstvo, no a súčasťou sa stala väčšia časť e, Macedónska, aj tzv. Trácka. Európske štáty, obávajúce sa rozšírenia vplyvu Ruska na Balkánskom poloostrove, zvolali Berlínsky kongres, na ktorom prepracovali požiadavky zo záveru tej Stefanskej mierovej zmluvy a tie boli opäť zhrnuté v tzv. berlínskom traktáte. Na základe tohto dokumentu bola potom na území Severného Bulharska, čiže od, oblasť od rieky Dunaj až po pohorie Stará planina, vyhlásená autonómia a Južné Bulharsko e, bolo pod vládou tureckého sultána ale malo autonómiu, bulharský národ neuznal rozhodnutie Berlínskeho kongresu a protestoval. Na Balkáne sa sformovali výbory, ktorých cieľom bolo koordinovať boj za národné zjednotenie a dnes si to teda pripomínajú aj ako deň oslobodenia krajiny z tej tzv. osmanskej poroby. Môže byť, že aj tamojší patrioti budú dnes nosiť hrdo vlajočky a nejaké odznaky. My sa budeme ešte ale samozrejme venovať aj iným oblastiam, iným ročníkom, iným letopočtom a v tejto chvíli aj čestnému občanovi Brna, aj keď môže byť, že medzi časom to už niektorí aj oľutovali, hlavne keď e, s Ilonou Čákovou v čase covidovom ponúkli spoločné dueto a pozerali sa na situáciu, ktorá sa vtedy diala inými, dovolím si povedať, že triezvými očami dnes tu bude Roman Horký ako líder kapely Kamelot sám za seba 61. narodeniny si pripomína frontman formácie, s ktorou sa od záveru 80 rokov, začiatku 90 začal celkom slušne zviditeľňovať. On už mal za sebou skúsenosti aj s inými kapelami typu Karabina, Vanajlon, no a v eh, hudbe je to taký folk rock, zložil už viac ako 300 pesničiek a stal sa držiteľom aj viacerých ocenení. S kapelou Kamelot boli 10 krát kapelou roka a trikrát je tam aj cena album roka. Návrat, návrat do roku 2002, ten na nás v tejto chvíli čaká. No a bude nám tu trošku húkať vlak, tak pokiaľ máte s týmto problémy, tak si to treba na chvíľočku stíšiť. Trsnej hry zaklel sakra, to je den. Horko svlíká a kůže. Ještě pár a pak možná pojeden. Tulák je trnem planý růže. Dál je fristo, raz, dva, tři, botách kamení. Léto se dvakrát v Lídně netváří, semafor krčí ramene. Houká, houká vlak, dálkou namočí, hledá díru, kterou ven. Na svůj nákladák si stejně vyskočí a pak jezdí tunelem. Je zatraceně blízko k nebi ten hančov, když hrajou, hrajou, hrajou rytmikou. Už není čas to vrátit a říkat stop Závislost není alkohol 12. album kameloťákov s názvom Valérie, ktorý bol ponúknutý v roku 2002 a medzi nahrávkami teda figulovala aj ako štvorka v poradí Houka Vlak, 12 pesničiek v tom čase na 12. albume, celkom to k sebe pasuje, ale na Romanovi to postavené dnes nebude, to sme si pred rokom trošku mohli pripomenúť a zase počkáme na nejaký ten guľatejší sviatok, v jeho prípade tie trojky podporil aj tromi svadbami, <laughs> len pri deťoch navýšil na štvorku a Tomáš, ktorý je najstarším synom, ten sa tiež po hudobnej stránke zviditeľnil, aj keď si dovolil ísť úplne iným smerom. Stal sa z neho reper, jeho možné nájsť pod eh, povedzme, že umeleckým menom Řáhol. No a ocino ten v takejto muzike nikdy nejak extra neinklinoval, ale tak deti majú predsa len svoju predstavu a z času na čas sa teda vydajú úplne iným smerom. Pokiaľ ide o základné piliere aktuálnej petrolejky, máme tam nejaké tie výročia spojené s 1. marcovým dňom, 70 v prípade dámy, ktorá na tej hudobnej mape nie je nejak extra výraznou hviezdou, ale Užila si aj ona celkom zaujímavé momenty. Nadežda Fortová stala sa súčasťou projektu s názvom Saturn kapely Pavla Skalického a 70. narodeniny. Tak to je moment, ktorý by sme nemuseli sa tváriť, že neexistuje. No a 1. marca uplynulo tiež 5 rokov od odchodu Honzu Vyčítala, ktorý sa spojil hlavne s kapelou Greenhorns, respektíve Zelenáči tak e, aj jemu dnes venujeme chvíľočku. No a pokiaľ ide o trikolóru, to znamená o tri pesničky, ktoré niečo spája, vstúpili sme do mesiaca, ktorý svojho času bol mesiacom knihy. Dnes už skôr e, nejaké laptopy a mobily vyhrávajú nad týmto vynálezom, tak my sa ku knižkám ako takým tromi pesničkami vrátime. Tých pesničík je samozrejme viac, ale tieto tu dnes budú reprezentovať. No a skôr, než sa tak stane, samozrejme ešte dáme priestor dvom menám, ktoré sa s dnešným dátumom spájajú a plus aj nejaké tie udalosti, čo sa týka takých tých vzdialenejších. Tak e, Matúš Čák bol v hlavnej úlohe 3. marca roku 1318 a nie, nie tak on ako tí, ktorí sa rozhodli ho vyobcovať z cirkvy. Hlavným žalobcom bol nitrianský biskup, volali ho Ján, ktorý podrobne dokumentoval jeho násilnosti a ozbrojené útoky. No, mnohí by si nezaslúžili fungovať v určitých organizáciách, keby sa im človek pozrel na zúbky. Veľká povodeň v Prahe to sa stále riešilo v rámci 14. storočia v týchto časoch v roku 1367, keď ale prejdeme do 19. Kongres Spojených štátov v 1849 schválil vznik ministerstva vnútra. O 20 rokov neskôr sa v Martine konalo valné zhromaždenie knih tlačiarského účastinárskeho spolku. Za predsedu bol zvolený Ján Francisci. Spolok sa stal národnou tlačiarňou aj vydavateľstvom. Takže môže byť, že aj toto rozhodlo svojho času o tom mesiaci knižky. V 1878 to už bolo spomenuté, Rusko a Turecko podpisovali spomínanú mierovú zmluvu. Udalosť sa v Bulharsku pripomína ako Deň oslobodenia. No a v New Yorku v roku 1883 zase vznikol perší uhorsko slovenský v Niemoči podporujúci spolek bol to prvý svojpomocný spolok slovenských vysťahovalcov. Takže môže byť, že niekde na niektorom mieste sa to ešte niekomu vybaví ako zaujímavá záležitosť a tak zoberie pohár proti poháru, urobí to cink, lebo ako vieme, radšej skôr, než bude neskoro, život je len raz, svoje o tom vie určite aj rovesník Romana Horkého, čiže Boris Letrich. Taká najvýraznejšia postava skupiny Aja, keďže spieva, tak nie sa čomu ani diviť. My si aj skupinu Aja pripomenieme práve z roku 2007, keď ponúkli album s názvom Ale je nám dobre a tento otvárala práve nahrávka Život je raz. Život je ráz. stovky kríz Mne nekúpiš čas Zhorí ako oheň zápalkám Nedá sa na to nemyslieť Keď do zeme na svet tlačí Keď vlákam život v tieni kríz Sprav mi to, čo len budeš chcieť Keď čiernou farbou násobím Veď nedá sa ujsť, Keď ticho tyká blázon čas Sám radšej za život dám svet A pre lásku aj hneď horím každý zradí, trapí, viem Pokusom viac nebíja si niet Len jeden platí, rozbeh skaziť smieš Život raz a si nie To hrozne bolí cesty naspäť nie Pokusom viac nebíja si Prečo sa stratím naspäť cesty už net. Prečo tak bolí koniec? Je No, na cestu zatiaľ nemyslíme a zase na druhej strane nikde nie je napísané, že nepôjdeme skôr opačným <laughs> smerom. Je to taká predstava ľudí, že všetci len do neba, aj hudobného, aj nejakého iného. Piatý album skupiny Aja by toto mal byť e, z roku 2007. Ešte prišli aj s ďalšími projektami a neskôr, keď e, mal e, Boris svojho času 50. narodeniny, tak dostal od Zuzany Smatanovej aj Zlatého Slávika ale nie, že by ona sa zbavovala tých, ktorých si na svoje konto pripisovala, darovala mu Slávika z Perníka, ale teda vie krásne kresliť a tak tým pádom predpokladáme, že vie aj úžasne piecť. Čo sa ešte upečie v rámci aktuálnej petrolejky, tak to budú aj udalosti z 20. storočia, ktoré nám 3. marcový deň ponúka. Prezident Woodrow Wilson založil v roku 1915 organizáciu, ktorá bola predchodcom tej, ktorú poznáme pod názvom NASA. V meste Brest v Bielorusku bol tiež uzavretý mier. To je proste úžasný deň na takéto rokovania, aj keď nie každému to vonia. To sa písal rok 1918, vtedy medzi Nemeckom, Rakúsko, Uhorskom, Tureckom a Ruskom na návrh tureckého prezidenta Mustafu Kemala o 6 rokov neskôr bol v Turecku zrušený kalifát, čo bola štátna forma, v ktorej vládne hlava islamskej cirkvi kalif ako zástupca proroka na zemi. Zároveň boli z krajiny vykázaní všetci príslušníci osmanskej dynastie. Ono to vždy je o niečom v podobnom duchu. Ďalej ďalší prezident, 31. čo sa týka Spojených štátov v roku 1931 Herbert Clark Hoover podpísal príslušný zákon, ktorý vyhlásili za štátnu hymnu skladbu, ktorá v preklade nesie názov Hviezda posiata vlajka alebo Hviezda mi posiata vlajka. Ten text eh, z roku 1814 písal Francis Scott Key počas britského útoku na americkú pevnosť v Baltimore. Prepojili ju s melódiou piesne Johna Stafforda Smitha Anakreon v nebi alebo Anakreon in Heaven. V roku 1939 eh, Mahatma Gandhi sa pustil do hladovky proti britskej vláde v Indii. No, asi by zrejme dnes málo kto pristúpil na námestiach, že by to skúsili riešiť takýmto spôsobom. V roku 1948 generálny tajomník Národnej fronty Alexej Čepička jednal s arcibiskupom Jozefom Beranom a žiadal na ňom, aby Česká rímskokatolická církev verejne vyhlásila svoj kladný pomer ku komunistickému režimu. Ono si každý režim nejakých sebe priklonených potrebuje nájsť v dôsledku silných mrazov, ktoré sa začali 20. februára e, v roku 1956 zamrzla rieka Dunaj. Tie nahromadené ľadové kryhy v okolí Rusoviec zdvihli hladinu Dunaja do výšky 912 cm a voda zaplavila celý breh Petržalky aj prístav preto sa potom začalo aj s leteckým bombardovaním rieky, lebo boli obavy, že obrovské kusy ľadu poškodia pilier starého mosta, že aj takto sa niekedy určité kalamity museli riešiť. Dnes to na ľadové kryhy nevyzerá. O rok neskôr v 57. v Prahe vytvorili Československý zväz telesnej výchovy a športu mal prispieť e, k odstráneniu posledných e, tradícií týkajúcich sa sokolov. No a potom vznikali aj rôzne aktivity typu stojarných kilometrov, čo bola e, masová akcia československej telovýchovy, založená práve po roku 1957 pre turistickú verejnosť a to je celkom sympatický krok. 1969 z amerického Kennedyho vesmírneho strediska odštartovala pilotovaná kozmická loď Apollo 9. To bol tretí pilotovaný let programu Apollo. V jeho priebehu sa uskutočnil aj prvý pilotovaný let lunárneho modulu. V roku 1974, krátko po štarte e, z letiska La Bourget, havarovalo pri Paríži turecké lietadlo zahynulo 346 osôb a bola to dovtedy najväčšia katastrofa v dejinách civilného letectva, ale lietalo sa aj na oblaky a do vesmíru o 4 roky neskôr raketa Sojus 28 aj s Vladimírom Remkom na palube, československým kozmonautom, sa spojila s výskumnou stanicou Salyut 6. Posádka Sojuzu, čiže Gubareu Remek tá prišla navštíviť tých, čo sa pohybovali na Saliute. V 91. drvíva väčšina voličov Lotyšska a Estónska sa v referende vyjadrila za nezávislosť od Zväzu sovietských socialistických republik. V 92. vyhlásením nezávislosti vznikol štátny útvar Bosna a Hercegovina. V roku 1998 vtedajší premiér Slovenskej republiky Vladimír Mečiar vydal v zastúpení prezidenta rozhodnutie o amnestii vzťahujúcej sa na trestné činy v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda a tiež v súvislosti so zavlečením Michala Kováča mladšieho do cudziny. Vo Viedni došlo k ďalšiemu únosu, ale ten sa odhalil až o istý čas neskôr čiže o 8 rokov došlo k únosu 10-ročného dievčaťa menom Nataša Kampušová, ktorá strávila v únoscovom dome 8,5 e, roka plus mínus. Nakoniec sa jej teda podarilo uniknúť. On sa snažil zakryť prítomnosť ďalšieho človeka aj tým spôsobom, že e, vynášal odpadky tak, aby to množstvo nevzbudzovalo pozornosť. No, vo svete sa dejú rôzne veci. Posledná vec, ale záležitosť a udalosť, ktorá je z 20. storočia, to je zase úplne iného charakteru. V prejave vo francúzskom senáte Václav Havel v tom 99. navrhol vznik Spojených štátov európskych. No, dnes sme spojení iba zmluvami, srdce no nie často búcha všetkým rovnako a niekedy aj oprávnenie. Znamenie doby je také, aké je a o znamení doby nám bude spievať aj v spomienke Karel Kryl, keďže 3. marec roku 1994 ako sa neskôr ukázalo, bol posledným v jeho životnom príbehu, mal tesne pred 50 v apríli by si ju bol pripomenul. No a pesnička v znamení doby, tá sa objavila na jeho LP platni Bratříčku Zavírej vrátka. Tam je tých príbehov okolo tohto projektu naozaj neúrekom. V Pantone bol vydaný album, mal iba náklad zhruba 10 tisíc kusov, ale toto sa vypredalo počas prvých týždňov a v Lodenici, kde sa lisovali kopie, tak bolo prisľúbené, že sa postarajú aj o ďalšie. Odhaduje sa tak na 50 tisíc, iba že e, lisovanie to bolo potrebné samozrejme mať pod kontrolou a keďže bola doba, aká bola, tak riaditeľ vtedy zasahoval, aby už ďalšie objednávky neboli posielané, lebo sa kvôli tomuto albumu nenechá zavrieť. Nakoniec sa nechal uchlácholiť, že ešte nejakých 5000 kusov spravia. Tak či tak, to čo zostalo, tak na dvore vydavateľstva postavili cirkulárku a likvidovali, likvidovali, likvidovali, ako sa hovorí, aby po nás nezostali žiadne stopy. Pesničky našťastie prežili dobu, zhruba 300 tisíc od roku 1969 do roku 2015 sa z tohto albumu podarilo posunúť k poslucháčom a zostávajú nadčasovými aj v tejto dobe. Lebo Karel Kryl to vedel vložiť do príbehov. Tak si jeden poďme pripomenúť. před okny sloup, znamení moru. Předpověď provazů a divných mravů, klesáme hloub se strachem tvorů. Před ranou do vazu, před slobou davu, na stěně mříž znamení doby. Děsím se obrázku, děsím se šachu, zbyl jenom kříž, zůstaly skoby a myšlenka na lásku v zajetí strachu Vstupy lidí jdou pospátku vpřed, tak jako raci. Zbabělost hosty, každý si pozvedá, pálí ho dlaň. Mnozí se stydí, že stavěli svět, některý zvrací, dává je bez ze svého oběda povinnou daň. výkazu strát připište sebe, že jste jen couvali mlčky a kvapně za to, když brát chtěli vám nebe, že jste jim kývali, bože, tak trapně, přes čelo stín znamení studu, znamení malého lidského strachu, napití blín, zábavě nudu. K důvěře podlého a nasypat hrachu. Dnes môžete hrach kľudne nechať na pokoji zbytočné hádzať akýmkoľvek smerom, nie to ešte na stenu. Tie nahrávky alebo album zostavoval eh, hudobný kritik Jiří Černý, ktorý sa stal po tejto stránke výraznou postavou. Všetko to bolo z ostravských nahrávok, nahrávok z ostravského rozhlasu. Eh, no a manželia Černý, ktorí mali pod kontrolou hitparádu, s názvom 14 na houpačce, tak tie pesničky postupne zaraďovali do tejto hitparády, pričom ako prvá v apríli 68 zaznela skladba Smutné ráno v podaní Hany Ulrichovej, potom Pieta, no neboli veľmi úspešné, hneď vypadávali a to bol tiež dôvod, prečo bol odmietnutý album v Suprafone na konci roku 1968. Tým ďalším dôvodom bolo, že v Suprafone mali v tej chvíli skôr predstavu na sampler, čiže album rôznych pesničkárov z práve sa rodiacej generácie českých folkáčov. Úspech zaznamenala až skladba Bratříčku Zavírej Vrátka, nasadená 8. decembra poprvýkrát alebo v úvode skončila na druhom mieste, potom vyhrala a držala sa tam až do tej poslednej houpačky do 30. marca 69, keď túto hitparadu v podstate zrušili, zakázali koniec tma, stiahnutá roleta. No a ten výber, čo sa týka albumu, tak ten bol zo 40 pesničiek, ono sa diskutovalo, čo by tam malo byť, nemalo byť, potom sa to zúžilo na 18 a nakoniec sa to teda svrklo ešte na nižšie číslo a Jiří Černý nevybral žiadnu zo žartovných pesničiek Karla Kryla, napokon v atmosfére, v ktorej album vznikal, ho to zrejme ani nenapadlo. No, nikto do toho výberu ani zásadne nezasahoval, navrhovali ešte vypustiť píseň neznámeho vojína, ale to skôr kvôli tomu záverečnému zvolaniu, ktoré no nie je to nejak extra vulgárne, ale je to trošku iný taký expresívny výraz e, nasrad. No, to sa v tej pesničke dá dohľadať, ale napokon skladba predsa len figuruje medzi tými titulmi. Dnes to bola teda spomienka na Karla Kryla v deň jeho odchodu 3. marec 1994. Ešte zvyšné udalosti, ktoré nám vyplavuje historický kalendár, on ich je určite viac a možno aj zásadnejšie, ale tak tieto sa mi postavili do cesty a tradične poviem, ako som nakúpil, tak predávam. Švajčiarsky voliči v referende v roku 2002 sa vyslovili za vstup ich krajiny do Organizácie spojených národov. O rok neskôr prebiehal proces s 19 členmi gréckej ultraľavicovej skupiny 17. november. Začalo sa za prísnych bezpečnostných opatrení v atenskej väznici. Grécka justícia obvinila 18 mužov a jednu ženu z účasti na 28 rokov trvajúcej teroristickej kampani. Počas nej zavraždili 23 ľudí, vykonali desiatky lúpežných prepadnutí a útokov. Americký miliardár Steve Fawcett v roku 2005, čiže pred 20 rokmi dokončil rekordný non-stop let okolo Zemegule v jednomotorovom lietadle bez medzipristátia alebo natankovania paliva, ale ukončil ho bezpečne. Na Slovensku v roku 2008 vytlačili prvú knihu na FSC certifikovanom papieri pod názvom Životné prostredie v nebezpečenstve. Publikácia bola v Nemčine. Tá značka zaručovala, že papier bol vyrobený z dreva, ktoré pochádza zo šetrne obhospodarovaných lesov alebo recyklovaných zdrojov. Ozbrojení muži v akcii o rok neskôr v 2009 v Pakistane zautočili na autobus vezúci hráčov kriketu zo Sri Lanky. Pri útoku zahynulo 6 policajtov a vodič dodávky, ktorá viezla troch rozhodcov. Sedem srilanských hráčov, asistent trénera a jeden z rozhodcov utrpeli zranenia. Ukrajinský parlament pred 15 rokmi vyslovil nedôveru v tedejšej vláde premiérky Julie Timošenkovej. No a pred 11 rokmi sa spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates po štvorročnej prestávke podľa magazínu Forbes opäť stal najbohatším človekom na svete skúste sa prebudiť a zvedomím mm, teda, že na vašom konte je 76 miliard amerických dolárov, niečo cez 55, čo sa týka eur, tak to by boli finančné problémy, lebo asi by ste nevstávali na budík, ale na to, že vám stále niekto vyzváňa, vyklopkáva a prichádza s tým, že má geniálny nápad, ako by to mohlo vyzerať. No, potom čakáte už len na, na chvíľočku, keď sa zotmie a bude vám potme hrať tak maximálne rádio a nám potme hrať bude, pretože v tejto chvíli už otáčame pozornosť e, smerom e, k Nadežde Forštovej, ktorá sa aktuálne teda môže vytešovať e, zo životného jubilea, aj keď no, asi 70 nie je moment, ktorý by každý chcel prežívať. E, radšej o nejaký ten krížik menej, keby to tam bolo, ale sú fakty, s ktorými nič nenarobíme a tak si ju teraz v piatich nahrávkach pripomenieme. teprv po sedmé. Když jsem s tím začal, bylo pravé poledne, teď už je noc asi potme. Môže to byť aj takto v predpoludňajšom termíne v čase premiéry. Skupina Saturn Pavla Skalického v hlavnej úlohe. No a spolu s ňou tiež e, Nadežda Forštová, narodená 1. marca roku 1955 v Prahe a už od útleho detstva patrila medzi neposledné dievčatka Šesťročná začala spievať v detskom zbore pri Dome pionierov a mládeže a keď mala 9, prihlásila ju mamina aj spolu s o rok mladším bratom Ľubošom na konkurs do detského speváckého zboru Československého rozhlasu. Ten viedol profesor Bohumír Kulínsky. No a počas roku sa prepracovala aj do profesionálnej časti A zboru. Stala sa solistkou, spievala tam aj neskôr, ale na začiatku 70. rokov sa tento súbor premenoval na aj dodnes známe Bambíny di Praga. 5 krát týždenne boli skúšky, točilo sa pre rozhlas, pre televíziu, pre film. No a za natáčanie dostávali 5 korún na ruku, čo deti samozrejme výrazne motivovalo a v tom čase 5 korún, tak to boli celkom pekné peniažky. Často koncertovali, jazdili aj do zahraničia, takže Japonsko, Švédsko, Norsko, Francúzsko, Taliansko, väčšina bývalých socialistických krajín a vďaka tomu boli vyťažení. Celkom slušne, až do 20 aj ona nepoznala diskotéky, ale prežila zase veľa krásnych momentov, na ktoré veľmi rada spomína, pretože aj uvoľnenie zo školy <laughs> tomu potom e, bolo pridané ako bonus a poznala veci, o ktorých sa jej rovesníkom mohlo naozaj iba snívať. Takže ehm, skúsenosti na nezaplatenie no a zboru sa potom po rokoch ešte vrátila a produkovala im aj albumy platne, pomáhala pri organizácii zaistiť koncerty nielen doma, ale aj v zahraničí a vďaka tomu, že so skupinou Saturn točila aj prvé platne pre vydavateľstvo Panton tak dojednala aj schôdzku Bohumila Kulínskeho s dramaturgom Pantonu Alešom Zigmundom, s ktorým vznikla exkluzívna zmluva prvá platňa Bambiny di Prága s vianočnými koledami z celého sveta, ktorá dostala názov Letem svietem. No, Nadia Nosková alebo Forštová, lebo aj takto ju bolo možné nájsť v niektorých análoch, tak my si ju budeme dnes pripomínať len, pokiaľ ide o spoluprácu s Pavlom Skalickým. Vznikla aj LP platňa, jedna jediná, v polovičke 80 rokov. Toto bol single, ktorý tomu všetkému ešte predchádzal, ten sa tam neobjavil. Tie pesničky viac menej také rozjúchané o chlapcoch a o vzťahoch chlapcov a dievčat. Ehm, dá sa povedať, že sa to môže niekomu zdať, že sa to podobá ako vajce vajcu. A môže byť, že ten pocit bude aj po tých 40 rokoch e, dosť výrazný. Napokon môžete si to porovnať. Začínajú chlapci, lebo už hrajú na gitaru v parku. Na gitaru kluci október rok 1982, to bol termín, keď sa pesnička oficiálne točila. Čo tomu ešte predchádzalo? Aj vďaka tomu, že spievala v tom zbore s bratom Lubošom, občas ju brával na skúšky kapely Jogurt Daniela Fikejza, to bol syn textárky Jiřiny Fikejzovej, takže sa spievalo aj po anglicky. No a slovo dalo slovo, spoznala tam svoju lásku klávesáka Martina Noska, o dva roky staršieho, takže po roku bola svadba, narodil sa František, ten by mal mať už teraz 50. No a ako na to mala možnosť e, neskôr samotná Nadia spomínať, e, manžel mal svoju rokovú kapelu Kivadlo, s ktorou som začala tiež spievať. No a v tej dobe aj zložili poloprofesionálne prehrávky, stali sa hudobníkmi, ktorí vystupovali za honorár 100 korún za večer. Potom sa stala produkčnou malých hudobných žánrov v Československom rozhlase s nástupným platom 1000 korún mesačne a aj maminou sa stala, takže bolo potrebné ísť na materskú dovolenku ale vrátila sa do rozhlasu a zaisťovala natáčanie v štúdiu od dychových súborov cez popové až po jazzové kapely a menšie orchestre a nahrávanie aj štúdiových symfonických orchestrov, verejné nahrávky jazzových festivalov, koncerty zahraničných spevákov, akými boli Tina Turner, Ray Charles, Elton John, Johnny Cash, z tej domácej hudobnej scény orchester Karla Vlacha, Bacily Vaškaneckářa, orchester Karla Wagnera alebo Maximum Petra Haniga, pričom toto bolo dosť dôležité, pretože ju to dostalo aj do tých vôd, ktoré si dnes pripomíname, keďže e, s Petrom Hanigom mala točiť pesničku herečka Lenka Kořínková a ešte jeden taký objav, iba že dievča sa nakoniec e, nezbavilo trémy, nebola schopná nielen hovoriť, nie to ešte spievať No a tak e, teda Nadia zaskočila a naspievala svoju prvú pesničku, takto oficiálne. A to bolo rok 1978. Na základe tohto momentu potom bol oslovený aj Pavel Skalický, ktorý aj hľadal dve speváčky do svojej novej kapely Saturn. No a údobný dramaturg Československého rozhlasu Petr Hanik v tom čase skôr začal spolupracovať s Víťom Vávrom takže sa spojila s Pavlom Skalickým, no a ten chce mať e, v kapele dve dievčatá z toho dôvodu, že keby mal iba jednu a niekto mu ju ukradne <laughs> v úvodzovkách, tak potom by to bolo komplikovanejšie. Tak to mal dve a vždy mal možnosť to nejak len doplňať, lebo dve naraz to by asi ťažko niekto zobral. Takže vznikali nahrávky, ako som naznačil, častokrát boli dosť podobné, však napokon posúdime to aj v tej nasledujúcej, ktorá sa objavila potom rovnako na albume s názvom Saturn. Toto by mala byť nahrávka z 3. februára roku 1983. Ten názov je dosť podobný, len tu sa vystačilo s jedným jediným slovíčkom. Miloslav Procházka písal tentoraz text, ten predchádzajúci, to bol z dielne Václava Honsa a pesnička nesie názov Kluci. kam. Ono to bolo spočiatku o tom, že ako druhá speváčka sa objavila po boku Nadi Forštovej, teda už v tomto prípade Noskovej, Ludmila Podubecka, ktorá začínala s katapultom, no a Saturn sprevádzali aj skúsení eh, hudobníci, bol postavený na tom triu, dve dievčatá, jeden chlapec, no a spievalo sa či už solovo dvoj, vo dvojici alebo v trojici, no a hneď prvý single s pesničkami Láska je nekonečná a Mám ten krásny údel zaznamenal priaznivý ohlas u poslucháčov a hoci teda bol Saturn e, iba štúdiovou kapelou, ktorú bolo možné vidieť tak maximálne na televíznych obrazovkách, tak po natočení asi 8 singlov a potom, keď sa už roztočila aj nahrávačka okolo albumu, tak potom začali aj koncertovať ale to už e, Ludmilu Podubecku, která odišla spievať do zahraničia, nahradila Jiřina Urbanová, která spievala asi dva roky a keď vyšiel album, tak sa rozhodla zviditeľniť a nastúpiť na solovú dráhu, založila si vlastnú kapelu Ring a v ostatných rokoch potom účinkovala v muzikáloch. Takže po Jiřine, ktorú si do kapely vybral Pavel, e, bola na rade ďalšia dáma. Hľadali e, speváčku, ale aj kamarátku, ktorá by zapadla ľudsky do kapely. Takže mm, tou treťou speváčkou, partnerkou v Saturne sa stala Eliška Zigmundová, ktorá hrala v tom čase v Národnom divadle na novej scéne a odporučil ju brat Luboš, ktorý tam pracoval ako zvukár pri predstaveniach a hneď na prvej schôdzke im bolo jasné, že v podstate už lepšiu ani nájsť nemôžu, takže aj takýmto spôsobom sa niekedy dávajú určité osoby dohromady. Cesty sa spojili a začali vznikať ďalšie nahrávky. Tá nasledujúca môže byť, že sa zaradila medzi také tie najznámejšie, aj otvárala celú LP platňu. Textárom opätovne miloslavu Procházka a Vypočujeme si single z apríla 1984 Perpetuum a láska. Nosím hlavě vynálezy století, jenomže mi vždycky někam uletí. Perpetuum se v nedohlednu ztrácí, potkat tuhle dvojku se mi nevyplácí. Než se poznáte šívá. Na perpetem doma ruce stíná. nestrácí. Perpetuum je proti tomu legrací. I když každé rozptýlení vítám, pro změnu v tom zase jednou lítám. Už se pozná, která z nás ho zajímá, snad už mu to zapalovat začíná. Jenom chvíle k rozuzlení zbývá. Príbeh e, Saturnu Pavla Skalického ten dospel ku koncu e, do, v roku 1990. Ono to potom 89. zamávalo s mnohými, takže sa z hudobnej scény v podstate ako formácia vytratili. Naďata potom bola produkčnou v Československom rozhlase do 91. Podielala sa na mnohých reláciách, v štúdiu, potom ešte v 93. si len tak pre radosť dovolila naspievať jednu z pesničiek v angličtine. V 95. sa vrátila do rozhlasu ako produkčná rozhlasového Big Bandu Felixa Slováčka. Po dvoch rokoch nastúpila do propagačného oddelenia hudobného vydavateľstva Multisonic, ktoré patrilo Karlovi Wagnerovi. No a dá sa povedať, že sa jej za to muzikou cnelo, hlavne vo chvíli, keď videla naživo hrať nejakú skvelú kapelu. A k tomu snáď v závere dodám len toľko, taký citát, ktorý sa dá dohľadať na působení v Saturnu, který mi zabral největší úsek života, když jsem byla aktivní zpěvačka vzpomínám velmi ráda, hlavně na natáčení ve studiu a na koncertní vystupování. Při němž nás doprovázela skupina Tuty, byli jsme báječná parta, zažili jsme spoustu legrace. Docela mě mrzelo, když v 99. natočil Pavel Skalický se svým novým objevem dívčím duem Pusy některé naše známé písničky a vydal je na jejich albu Hej pane DJ, Vůbec mi to neřekl, písničky jsme mohli přetočit a vydat sami, protože dosud na žádném CDčku nevyšly. Od té doby ho nepovažuji za svého kamaráda na rozdíl od Lišky Zigmundové, která je mou nejlepší kamarádkou dodnes. Inak nahovorila aj nejakú sériu postavičiek do klasických rozprávok Boženy Nemcovej, čo sa na CDčkách a kazetách aj objavilo, no a to manželstvo sa rozpadlo po 9 rokoch. No a nie vždy sa každému v tom súkromí môže aj dariť, tak ako sa darí napríklad na tej alebo po tej pracovnej stránke. Zase na druhej strane niektorí to majú nastavené skôr opačne. Keďže je tuto životný jubileum, tak sme sa obzreli takto aj týmto smerom a ešte dáme priestor jednej pesničke, ktorá vznikala rovnako pre tento album v apríli pred tými 41 rokmi No a tá záverečná skladba tu bude text Mirka Černého. Pavel Skalický opäť ako autor muziky, ono to na tom aranžmáne aj bude cítiť. Proč tu se mnou nejsi? Teď když vím, co vím, souhlasím, už si Vyznám, co znám, mnohem míň. Na niektoré otázky sa odpovede nehľadajú jednoducho, ale v tejto chvíli už opäť otočíme náš pohľad iným smerom. O chvíľočku k tzv. trikolórke a za tromi pesničkami, ktoré majú niečo spoločné, aj keď ich autory sa môže byť, že nikdy nestretli a v podstate sa ani nemuseli zaujímať o toho druhého a my ich takto spojíme dohromady práve dnes 3. marca roku 2025 keď to zoberieme cez hudobný kalendár svetová scéna no, tri mena Mike Pender rodak z Liverpoolu ročník 1941 stal sa spevákom a solovým gitaristom kapely Searchers ktorá zaujala mnohých vznikla v 61. to mal 20 a bol zakladateľom v prvej polovičke 60 rokov sa celkom slušne zviditeľnili a spolu s kapelou Beatles aj koncertovali v liverpoolských kluboch. Prvý single Sweet for my Sweet vydali v júli 1963 a hneď bol úspešný, dostal sa aj na najvyššie priečky anglických hitparád. No a neskôr Needles and Pins, to je tiež skladba, ktorá samozrejme aj v podaní skupiny Smokey si získala svojich poslucháčov. Ten Mike po odchode v 85. si vytvoril aj vlastnú formáciu Mike Penders Searchers, ale tam už také výrazné to nebolo. Ronan Keating, ročník 1977, rodak z Dublinu, ten sa stal známym vďaka účinkovaniu v írskej chlapčenskej kapele Boyzone, ktorá vznikla v jeho rodisku v roku 1993 a v roku nasledujúcom ponúkli prvý album a dá sa povedať, že sa im celkom aj darilo. Všeobecne aj po celom svete mali možnosť sa slušne zviditeľniť. No, ako tínedžer mal za vzor folkového speváka Kejta Stevensa s jeho pesničkou. Potom ako 14-ročný sa zúčastnil speváckej súťaže, ktorá mu otvorila cestu do pop music. Stacy Oriko, speváčka, skladateľka a herečka, tá je ročníkom 1986, rodáčka zo Sietlu. Tá so spevom začínala v 98. No a prvý album ten ponúkla v roku 2000. Celkom sa tiež celosvetovo darilo aj tejto dáme, ale to je z tej svetovej scény v podstate všetko. Teraz už budeme listovať v úplne iných análoch a hlavne v knižkách, lebo kniha, tak to je práve v tejto chvíli hlavné slovo, ktoré bude súčasťou tej ktorej nahrávky a začneme titulom, ktorý nám pripomenie rok 1998 a v podstate aj titulnú pesničku celého albumového projektu prvej dámy českej country music, ktorou je Viera Martinová, pretože zalistujeme si v knižke viazanej Oučou kožou a to je titul, ktorý nepatrí medzi také tie najvýraznejšie, čo sa týka tejto pesničky, ale, ale určite je to skladba, za ktorou sa oplatí z času na čas vrátiť. Byl vždycky hlídač ovcí, života půl svěřil horským pastvinám a čas zval jako hosta na chleba a sůl ke slunečním hodinám. Pak stavěl pevný srub a dřevěný kříž místo ptačích sedánků. Když ho pohladil stín, natrhal rozmarín, nalil do čbánku. a síly měl víc než dva muže dvojnásob. Pro něj každý den byl svátek, tak holil si líc, zvůní visky ze zásad. Plášť z kožešiny vlka, co život mu si příběhy, které zvou. Všechny lásky už něco dluží, ještě dřív, než mi odejdou. ze žloutlo listí slunce záblesk oslepil. Jak krev, když v žilách tepe, být sám sebou jistý, jen kdyby otec ještě žil. Jsou skrýše v lidských duších, do kterých vidíš, až když osud udeří. Všechny, které máš rád, příště nenecháš stát, jenom ty příběhy, které zvou. Všechny lásky už něco dluží, ještě dřív 98 bol aj o ďalšom albumovom produkte zo strany Viery Martinovej po tej prvej LP platni, ktorá bola veľmi úspešná. Vyzbierali sa tam krásne kúsky, dali jen vejdi, došlo na projekt Nejsme si cizí, Půlnoční slunce, potom Viera Martinová a přátelé, zvláštní působy, no a nasledoval příběh, alebo příběhy, lebo to bol názov kompletky, ktorú otvárala práve pesnička z knihy Vázané ovčí kůží, která tu dnes reprezentuje tuto tému a ono ty knížky mají různé podoby, nielen čo sa týka dizajnu, ale aj eh, kategórie, do ktorej sa môžu zaradiť, lebo poznáme poznámkové knihy, poznáme albumy, čo sú knihy určené na ukladanie nejakých tých zbierok, obrázkov, fotografií a tak ďalej. Potom sú tu zapisovacie denníky, účtovné knihy, aj školské knihy, encyklopédie, manuály a atlasy a tak ďalej. To je kniha map. Takže dá sa tom zaradiť do rôznych kategórií. Máme aj knižky, ktoré slúžia na to, aby ste si pripomínali naozaj príjemné momenty. O láske sa dá tiež spievať. Ono samozrejme, keď sa povie pesničky o knihách, tak asi najvýraznejší titul v tomto smere ponúkol svojho času Meky Žbírka, ano, Chlapec z ulice a Kúp mi knihu, album, na ktorom sa táto pesnička nachádza, ale Meky už o knižke ako takej spieval aj v predchádzajúcom období, keď spolupracoval ešte s Modusom, s Kamilom Peterajom a na album Doktor Sen sa dostala tiež jedna knižková pesnička Modrá kniha lásky. pesničkách vyspevuje už pekne dlho a napokon oni už aj pekne dlho sú k dispozícii. Knih tlač, to je niečo, čo nás ťahá dosť hlboko do minulosti, až do polovičky nejakej toho 15. storočia, keď ju objavil a zdokonalil Johann Gutenberg. V tom širšom zmysle sa niekedy označuje ako mechanické rozmnožovanie písaného textu jednoducho povedané knih tlačiarstvo. Číňania, tí už v 8. storočí tlačili niečo z dosák a e, pokiaľ ide o Slovensko, tak prvá tlačiareň na Slovensku bola v Bratislave v druhej polovičke 15. storočia. E, tiež sa vie, že v roku 1560 vyšla knižka v Košiciach, ale tá sa nezachovala. Prvá zachovaná, o ktorej sa vie, že vyšla na Slovensku, tá bola v Maďarčine vyšla v Komiaticiach v e, druhej polovičke 16. storočia. Prvá slovenská kniha, o ktorej sa vie, že bola vytlačená na Slovensku, tak tá vyšla v roku 1581 v tlačiarni v Bardejové, preklad Luterovho katechizmu Bardejovský katechizmus, ten je z roku 1581, ale takto hlboko my klesnúť nemusíme, aj keď dokážeme aj hlbšie. Pri moduse ako takom zostaneme aj vďaka záverečnej pesničke tohto bloku, pretože sa tu objavil aj album s názvom Vlaky s rokmi. Ten je z roku 1986, otvára ho lírovka kapely Starnu, ktorú naspieval Palko Hamel s Jankom Lehockým. No a z takých výraznejších pesničiek Karty sú už rozdané, alebo ďalšia spoločná nahrávka Pala Hamela, e, Jána Lehockého a Petra Lipu, keď vrelo V, čo malo tiež svoj zaujímavý videoklip. Hop Hop mali žiaci, rovnako výrazná nahrávka samozrejme všetko texty Kamil Peteraj, ktorý s touto kapelou spolupracoval a Ivona Novotná, rodáčka niekde od Liptova, ktorá bola v tom čase súčasťou kapely Modus ako speváčka hlavná, tak tá stojí aj za zrodom skladby Kniha tajných želaní. A to je možno najrozšírenejšia kniha všeobecne. zaspievali v podstate len dve speváčky, Marika Gombitová pochopiteľne, no a Ivona Novotná. Tých pánskych elementov tam bolo trošku viac. No a dva albumy, na ktorých Ivona bola zaznamenaná, ten druhý to bolo titul Keď sa raz oči dohodnú, tak bolo to o speváčke, ktorá bola určite talentovaná, aj charizmatická, aj ten hlas ľahko rozpoznateľný vďaka takýmto titulom a samozrejme aj pesničky, ktoré sa potom objavili aj ako dueta s Joškom Paulínim na tom v podstate poslednom modusáckom e, projekte, ktorý ešte ako Janko Lehocký viedol, lebo vieme, že Modus potom vydal ešte album, ale už v úplne inom zložení a medzi spevákmi aj Ľubomír Stankovský, ktorý mal možnosť byť súčasťou aj modusu s Jankom Lehockým, aj modusu bez neho a potom, e, respektíve dá sa to povedať, že najskôr to bol modus bez Janka Lehockého, <laughs> potom s ním a potom bez neho, lebo takto sa to chronologicky vyvinulo. Dnes nám to tu reprezentovala tá stredná pasáž a v podstate to urobilo bodku za týmto miniblokom, lebo tá záverečná polhodinka plus minus tá bude už o inom mene a ešte dnes je tu možné spomínať aj ďalších z takých tých vzdialených ročníkov anglický spisovateľ William Godwin narodený v roku 1756 aj keď teda no skôr jeho dcéra Mary Shelleyová tá sa stala takou výraznejšou ako spisovateľka, lebo sa preslávila hororovým románom Frankenstein, ale aj on e, si na svoju stranu priklonil celkom zaujímavé množstvo tých, ktorí e, s dielami prišli do kontaktu. Konštruktér prvého nízkotlakového dvojvalcového kondenzačného párneho stroja Francis Ogden Narodený v roku 1783, to bol americký technik a vynálezca, tiež mu prináleží 3. marcový deň, potom je tu Emanuel Andráši, narodený v obci Blachovo, ten sa stal aj podnikateľom, aj politikom, aj županom. E, jeho trofeje z polovníckých ciest sú súčasťou muzeálnej expozície v e, kaštieli v Betliari. Narodil sa v roku 1821, inak podnikal cesty po európskych a ázijských krajinách a stal sa autorom cestopisu Cestovanie po východnej Indii. Zmodernizoval aj vlastné bane a huty v Gemeri a bol tiež prvým predsedom spolku hornouhorských železiarov a iniciátorom založenia šalgotariánskej železiarskej spoločnosti. Možno najvýraznejšie meno z tých povedzme, že narodení nových oslávencov 19. storočia britsko-americký vynálezca škótskeho pôvodu Alexander Graham Bell. Tam sa to spája hlavne s tým telefónom, ale niečo aj s fonografom, gramofónom a tak ďalej. Morris Garin, ten sa narodil v roku 1871, to bol francúzsky cyklista talianského pôvodu a zviditeľnil sa aj tým, že v roku 1903 bol prvým víťazom Tour de France cyklistických pretekov. No a Nikos Kazantzakis, grécky spisovateľ, narodený v roku 1883, tak ten sa stal autorom románu Greg Zorba, úspešne sfilmovaného. Ešte tam bol aj Kristus znovu ukrižovaný ktorému by to určite mnohí radi urobili aj dnes, keby sa začal prejavovať tak, ako by sa prejavovala. Nesúhlasili by s tým niektorí, lebo máme nádeje, že by to bolo inak, ale realita by mohla byť iná. Čo je dnes už minulosťou, to je aj príbeh Honzu Vyčítala, za ktorým teraz obrátime zrak a hlavne počúvať budeme to, čo nám tu zanechal a Veľmi často sú to vydarené diela. Ten prvý, to bude single, ktorý nám pripomenie kapelu Greenhorns ešte z roku 1967. On zavyčítal, veľmi často textoval jednotlivé pesničky a stalo sa tak aj v prípade skladby, ktorá dostala názov Zatracený život a spolu s Jozefom Šimkom sa postavil k speváckému mikrofónu a samozrejme sprevádzaný kapelou Greenhorns. Bylo v Dakotě o vejplatě, whisky jsem tam pašoval a že jsem byl sám jak ten půl v plotě, s holkou jsem tam špásoval. Šel jsem s ní nocí jak vede stezka, okolo červenej skál než jsem jí stačil říct, že je hezká, zpěněnej pík se k nám hnal. Jupí čerte, ty radši dál, pak jsem ho za rohy vzal. Udělal přemet tebe jsem se rouhal. A než jsem se u baru zpamatoval, Belzebub vedle mě stál. lichtovských kúskov sa nájde. Aj v životnom príbehu Honzu vyčítala celkom dosť. Čo sa týka takých základných údajov, narodil sa teda 8. marca roku 1942 v Prahe na strednej priemyselnej škole bytovej tvorby vyštudoval odbor propagačná grafika, potom pracoval vo výtvarnom oddelení Československej televízie a prispieval do časopisu Dikobraz, to bol taký satirický časopis. E, v závere 60. na začiatku 70. rokov bol aj členom redakčnej rady literárneho časopisu Divoké víno. V 70. rokoch e, publikoval pod pseudonymami pre istotu. Jeho štýl bol unikátny, čo sa týka kreslenia a ľahko rozpoznateľný. Typickým rysom boli veľké, e, bolo veľké také tučné tlačené písmo v bublinkách, čo sa týka slovíčok, no a jeho obľúbeným motívom boli trampy, indiáni a podobne. Vystavoval aj samostatne, ale aj na kolektívnych výstavách a bol aj členom Únie karikaturistov a Českého fondu výtvarného umenia. Charakteristickým, čo sa týka spievania, tak to bola hrubá farba hlasu a to hráčkovanie, Režim ten potom v 72. nielen Greenhornov, ale aj iné kapely donútil zmeniť názov, keďže bol v angličtine, takže Greenhorni museli skončiť, tak ako aj Rangers a podobné formácie. Greenhorni sa stali zelenáčmi. No a v roku 1974 Honza načas prepustil aj kapelnícke miesto Petrovi Brindačovi, lebo ako jediný z kapely mal absolvované konzervatórium a bol takto aj z pohľadu štátu spôsobilým byť kapelníkom. No a, a od tých čias nesmel on zavyčítal aj z politických dôvodov textovať pesničky, takže pokračoval v tomto smere pod pseudonymom e, alebo pod menom Jozefa Šimka. Jeho meno sa jednoducho nemohlo objavovať pod pesničkami, ale cesta sa vždy našla a nebol jediný, kto pod pseudonymom písal jednotlivé skladby. Možno najvýraznejšie tom bolo v prípade Eduarda Pergnera, ktorý ako Boris Janíček sa objavoval potom pod pesničkami a takto sa e, tieto veci dali poriešiť. Z času na čas siahol aj po tvorbe iných interpretov, čo sa týka tej nasledujúcej pesničky, tak e, tu sme mali možnosť zachytiť e, v podaní aj e, napríklad Ladislava Vodičku. No a Honza vyčítal tento text Michala Bukoviča aj mierne poupravoval. Tak či tak pieseň sa stala výraznou v roku 1980 ako singlovka a dostala názov Řidič tvrdý chleba má. kde se točí autobus, tam jednou jsem stál když jeden mladý šedič na svou práci lál a povídal, že konečně už chtěl by mít klid, aby nemusel se za volantem lít. A dispečer té noci byl starý voda, který je starší než sám čas a povídá, hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatují, víš, hochu, já jezdil s se vším, mě už i sám popovický kozel na svém špetě nosil a ty tu pláčeš nad jednou nepodařenou jízdou. Víš, to povídám ti já, pšenič, ten tvrdý chleba má, ví, co je motor, rotor, akumulátor, stator, kondenzátor, karburátor, kráčející exkavátor, rozdělovač, palec, kastle, park, válec, vedadlo, hever, zlomení na žeber, kufr, fofr, koukej uvnout fotr, velkej rum, sanitka, blázinec, záchytka, musí řídit rukama, nohama. Jo, řidič, ten tvrdý chleba má, řidič, ten musí umět šumět dopředu, jestli už je servis dohledu. Nesmí pustit myši k trabantu, jinak mu z něj zbyde jen půl volantu. Hojivý šťovík musí mít v lékách, nic se umělý dýchání cvičit na svý babičce v případě nouze, klíct automatiči a uhejpat, když jedou hasiči. Ví, co je automapa a kde se dobře papá. Židič ten muž, umět nahustit duši, Když zmáčkne šalpáku, všichni stojí v haptáku, já ve firmou. Jezdím jen na kastrou unila, nech slíku, mám přece škou smiku, Fridex, místek, zatřel se mi pístek, už každý patník, můj bratník dobře zná. Jo, řidič, ten tvrdý chleba má, ví, jak je, aby to jelo a z auta bylo tělo. Klinky, mlhovky, od jodovky, motoru průčení a povinný ručení. Sám mistr Fittipaldi vzal mě do učení busem od ledna, bylo formela 1, tak se to maže v mý rychlostní almaření. Dál už se řídím jen s třema kolama, jo, řidič, ten tvrdý chleba má, Tý co je NB Škoda a říkajte mi voda. Renault, Fiat, nechoďte chlapci pijat. Mám ven vágl, v motoru transkej lágl. Audon, donovet, nejde ani tachometr Honda. Java, slon má přednost prava. Mercedes, Toyota, ženu je jak Toyota Každá ta značka je lehce zmačkaná, jo ten tvrdý chleba má. Jak se udělá myška, jak se dávají dýška, tak uhybej z cestičky, nemám prstový destičky. Teď mi drž palce, už jedu na dva válce, co z toho auta zbyde zvážím, na decimálce koupu se maně, svý ojový vaně pneu a gumy, každý jezdí jak umí. Můj vůz to koní a tři sony má, jo řidič jsem tvrdý jenom já. A proč já se radši nedal na hodníka, Boh jsem si to hasit rychlostí několika kyselých uzlů hodině. No, proč? Sú pesničky, ktoré sú cover verziami, Dva príklady máme za sebou, ale Honza vyčítal sa pokúšal aj a celkom úspešne tiež o pôvodnú tvorbu, nielen pokiaľ ide o texty, ale aj o muziku. A najvýraznejší titul je v tejto chvíli pred nami. Skladba, ktorá bola poprvýkrát uvedená v roku 1990 pri oslobodení alebo oslavách oslobodenia mesta Plzeň v priamom televíznom prenose a bola <laughs> neuveriteľne nadšene prijatá publikom, dokonca tak, že ju musel dvakrát opakovať a čoskoro sa z nej stala jedna z najhranejších piesní v rámci e, rádií všeobecne. V roku 1991 ju Greenhorni natočili aj po anglicky, text prekladal Miloš Skalka No a eh, v prvej slohe eh, spevák rozpráva príbeh eh, svojho dlhoročného kamaráta, ktorý býva v Plzni a ktorému spevák dal o sebe vedieť vždy, keď teda išiel okolo na Čunder. Pri návšteve u tohto kamaráta je vždy upozornený, aby nepoužíval jeden konkrétny gauč v byte, lebo potom, čo po oslobodení Plzne 6. mája 1945 pozval otec tohto kamaráta na návštevu partiu vojakov a tí tam sedeli, tak e, sa ten gauč stal rodinnou pamiatkou a ani sám kamarát na ten gauč si nesadol. V refréne potom spevák spieva o tom, ako Američania vedení generálom Patonom oslobodili Plzeň svojimi tankami, delami, jeepmi a e, mali tie biele hviezdy na prilbách v tej druhej slohe eh, zase narážal na prekrúcanie histórie počas socializmu, pretože uvedený kamarát nosil kvetiny k pamätníku, pomníku amerických osloboditeľov, tak bol vyhodený zo zamestnania. Táto záležitosť mu nevadila, oveľa viac ho rozčulovalo, keď sa jeho dcéra v škole učila, že Československo oslobodila iba Červená armáda, Kamarát potom navštívil dotyčnú učiteľku a v zborovni jej povedal, že jej dáva z diepisu nedostatočnú a ponúkal jej, že teda nech príde na návštevu a ukáže jej ten gauč, kde vtedy sedeli americkí vojaci, na čo chodiť okolo horúcej kaše. Poďme si túto pesničku, ktorá je v takom eh, svižnom country štýle natočená a aj teda ozvláštnená tým, eh, že sa použil tiež úryvok e, zo skladby Jaromíra Vejvodu, lebo tá škoda lásky, myslím si, že je tam dostatočne jasne počuť. Ten názov je niekedy celkom slušným jazykolamom, to tenkrát v 45. sa nedá niekedy vysloviť na prvý pokus a keď tak Napríklad takto nemotorne. Honza vyčítal však v každom prípade zostáva v hlavnej úlohe. Mám kámoše, už je to řada let, vždycky rád slyším plzeňský dialekt a když tam jedu čundrem, dám o sobě vědět. Řekne mi usárnu, tu si tu tam dej. Na tu ten gauč, tam si nesedej. Tam už 45 let nesmí nikdo sedět. Ani já tam nesedám, když mám po práci. Tam sedějí v květnu američtí vojáci a tu tam, co máš nohy, tam šoupuj svý helmy. Táta hev šnapsu z úkrytu, pozval partu jazzmenů k nám do bytu a čatanúga zpívala se velmi. To tenkrát 45 když ten osvobodil platný. Stanky a děly, na dříbech hvězdy měly, jak pestrý krovky, tančili holky ze Škodovky a místní krásky, zpívali sborem škol. Před pár lety musel kámoš z podniku, šli po něm, že vozil kytky k pomníku, ale on si říkal, ať mu vlezou na záda. Že je mu to fuk a že to nebojí, však jen do té doby, než mu přišla holka ze školy, že nás osvobodila jenom rudá armáda. Šel do sporovny a u Marksových spisů, řekni úče, že jí dává tvůj z dějepisu a jestli chce, takže jí ukáže, ten o to má kde seděli tenkrát hoši v parkách, o coca a horkých párkách. Já o tom zpívám song, ač je to téma na román. Já trvám na tom, že Plzeň osvobodil patu, stanky a děli, Na čípek vývězdy měli, jak pestrý krovky, tančili holky ze Škodovky a místní krásky. Zpívají s borem škol. to tenkrát v 45. Když Plzeň osvobodil patu. stanky a děli, na dříve hvězdy měli, jak pestlí krovky, tančují holky ze Škodovky a místní krásky. 45. sme si teda takto pripomenuli. Honza vyčítal, potom prišiel aj s paródiou, vytvoril voľné pokračovanie, to tenkrát v 68., kde sa teda spracovala téma august 68 a invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a dost splihlí krovky, měli soldáti už krovky toto si dnes prepočúvať nebudeme. Máme tu ešte iné záležitosti a už veľa času tiež nezostáva, tak sa poďme pozrieť ešte do toho dnešného kalendára. Tí narodeninoví oslávenci z 20. storočia tam to môže byť aj e, George Miller, austrálsky filmový režisér, lebo je to o 80. výročí narodenia. Mad, Mad Max, e, prípadne nejaký šialený max číslo 3, 4 a tak ďalej, tam sa toho dosť objavilo, ale v 2007 získal Oscara za najlepší animovaný film Happy Feet, jeho rovesníkom rodák zo Samary, niekdajšieho sovietského mesta, Vladimír Železný, český podnikateľ a bol aj politikom. počiatku scenárista seriálu Okná vesmíru do Korán, ktorý vysielala Bratislavská časť Československej televízie, potom bol prvým generálnym riaditeľom prvej komerčnej televíznej stanice po východnej Európe, televízie Nova. Bol aj odsudený k dvojročnému podmienenému trestu odňatia slobody a pokute 5 miliónov českých korún za to, že pri dovoze obrazov e, pripravil štát na daniach o takmer 6 miliónov českých korún. No a mal za sebou aj nejakú tú politickú minulosť. O dva roky si životné jubileum tohto typu bude mať možnosť pripomenúť ešte jedna dáma z hudobného kalendára, Jennifer Warnes, rodáčka zo Sietlu, ktorá bola blízkou priateľkou, spolupracovníčkou a interpretkou Leonarda Cohena. Za svoje pesničky k filmom bola štyrikrát nominovaná na Oscara najlepšia pesnička, z čoho trikrát aj vyhrala, prekonala tak Franka Sinátru k tým výrazným e, skladbám sa zaradila hlavne e, nahrávka The Time of My Life z filmu Hriešný tanec, to si môže byť, že mnohí vedia vybaviť. Artur Antunes Coimbra, ročník 1953, známy v tom športovom svete pod menom Zico. To bol bývalý brazilský futbalista a tréner, často nazývaný Bielý Pelé, označovaný za jedného z najlepších driblérov a zakončovateľov na svete, hlavne na počiatku 80 rokov. Brazíliu reprezentoval trikrát na svetových šampionátoch a strelil 66 gólov v 88 zápasoch za národné mužstvo. Titul nikdy nezískal, napriek tomu, že mužstvo, ktoré bolo v Španielsku v 82. tak bolo zároveň považované za najlepšie v histórii a často bol označovaný za najlepšieho futbalistu, ktorý nikdy nezískal titul majstra sveta, ale ocenenie svetový hráč tomu na konto pribudlo v roku 1983. V jeho ére hrával aj polský futbalista a futbalový tréner Zbigniew Kažimier Boniek, tiež jeden z najlepších hráčov histórie za polskú reprezentáciu 80 stretnutí, 24 gólov bol aj víťazom pohára majstrov európskych krajín a víťazom pohára víťazov pohárov, superpohára UEFA a interkontinentálneho pohára. Toto všetko s Juventusom Turín, za ktorý svojho času hrával. No a Jessica Biel, americká herečka, manželka Justina Timberlakea, aj modelka. Tam taký titul <laughs> Texaský masaker motorovou pílou, alebo keď si Chuck bral Larryho, Známa sa stala aj postavou Mary v takom rodinnom televíznom seriáli Siedme nebo. Tá je ročníkom 1982 odchádzajúcich po pesničke, tá predposledná. To bude nahrávka, s ktorou Honza vyčítal, prišiel na počiatku 90 rokov. No a triafa to klinček po hlavičke aj dnes, keď sa zmieni o väznici, ktorá stále čaká na tých pravých, tak to je titul s názvom Semtex. Já dávno nejsem už to, co jsem bejval za malá. Na spaměť znám už rychlé šípy pana Foglara. A skoro smířil jsem se s hořkým osudem, že svět tu bude, když my už na něm nebudem. Vím dobře, že sny, co tě minou, nikdo nevrací jak tleskač naskočit jsem chtěl na kolo lítací, sny chytat za šos dřív než k možným horám odplynou a letět konečně nad indiánskou krajinou. Strašně jsem chtěl vzít někde v Americe za kliku. Už jsem byl skoro sám, už všichni byli v Mexiku. A tak jsem obcházel pasové úředníky s výsledkem chatrným, že není v zájmu republiky. Až pak to baflo, jak když komínem zafičí, nejdřív pak štětináč, pak bohouš, pracka kočičí. Já nasem s Greenhornama do éra, co krouží, na sochou svobody, až tam za velkou rouží. A bylo indiánský léto, prima sezóna, než mi nasadil dvojitýho Willy Nelsona No a že v každém z nás buditel trochu dříme. Chtěli jsme hrdí být, co Češi světu přinášíme. Jenže ta nálada pak hodně rychle tmavla. Pár lidí z TV znalo prezidenta Havla a pár jich přisvědčilo very well, že Pilsnerovat chodí na Urquell. Sem text, je pravda, že jsme národ malý. Jsem text, tu českou práci všude znali. Sem text, je víc než samopal či facky. Semtex, bratrstva bolševické pracky. jsem text je pravda, že jsme národ malý. text tu českou práci všude znali. jsem text je víc než samopal či facky. text bratrstva bolševické pracky. Dva znali Dvorzaka, dva frimla jeden Masarika, Korálky z Jablonce, Formana, Lendla, Štefanika jenže mi hledali to rizí české jako klíč. To dílo, z kterého jsou všichni celý pryč. A tak nám bylo čím dál tím víc líto. Říkat ne prezidentem u nás není tyto, A tak jsme zůstávali docela perplex, když pak jsme uslyšeli, já už vím, jsem text. Jsem text, je pravda, že jsme národ malý. Jsem text, tu českou práci všude znali Semtex je víc než samopal či facky. Semtex, bratrstva bolševické pracky. Semtex, je pravda, že jsme národ malý. Semtex, tu českou práci všude znali. Semtex je víc než samopal či facky. Semtex, bratrstva bolševické pracky. A ještě voněli jsme americkým senem, na lehkých křídlech společnosti penem, Když viděli jsme, jak nás Praha zdraví, budovou věznice, co pořád čeká na ty praví. A já jsem prvním pivem líbal českou půdu, že dneska nebouchlo to plastikový vůdu, že cítím intenzivně do mozku i údu. Dnes ještě živej jsem a snad i zítra budu. Jsem text, je pravda, že jsme národ malý. Jsem text, tu českou práci všude znali Semtex je víc než samopal či facky. Semtex, bratrstva bolševické pracky. Semtex, je pravda, že jsme národ malý. Semtex, tu českou práci všude znali. Semtex je víc než samopal či facky. Semtex, bratrstva bolševické pracky. Honza vyčítal a staří zavináči Mourka Hafana tak to sa tiež točilo okolo témy s názvom Semtex, čo je plastická trhavina používaná na špeciálne práce, aj deštrukčné, ale aj na vojenské účely. Česká republika sa aj týmto spôsobom zviditeľnila on zavyčítal to teda využil do pesničky predposlednej v rámci aktuálnej petrolejky ešte pred odchodom zostava odchádzajúcich už definitívne z tohto sveta práve 3. marca takzvaný renesančný muž Robert Hook, známy je jeho fyzikálny zákon o priamej úmernosti veľkosti deformácie a napätia v deformovanom telese zomrelo v roku 1703 v Londýne. Ivan Krasko, básnik, prekladateľ, chemik, aj verejný činiteľ, národný umelec. Tak ten zomrel v roku 1958. V 1987 to bola Hanna Vítová, pôvodne teda Jana Lašková, česká herečka, speváčka z 30 40 rokov Patrila medzi vtedejšie herecké hviezdy, vynikla prírodzenou krásou, aj melancholickým nádychom tváre a tmavými vlasmi. Od roku 1932 hrala vo viac ako 50 filmoch, z ktorých teda mnohé zostali obľúbené aj až v podstate po súčasnosť. Karel Kryl jeho odchod pred 31 rokmi to je, môže byť, že pre mnohých najvýraznejšie meno, ale v roku 2003 zomrel tiež nemecký herec Horst Buchholz, známy hlavne teda z westernu 7 statočných, v ktorom stvárnil toho najmladšieho zo 7 pištolníkov Čika. Rinus Michels bol holandský futbalový tréner, reprezentant, zomrel pred 20 rokmi. Giuseppe Di Stefano, operný spevák z Talianska, ktorý na opernej scéne si odbil premiéru v roku 1946, to mal 25 rokov. Objavil sa v opere Manon. O rok neskôr sa v rovnakej úlohe predstavil už v milánskej Laskale a bol pravidelným hostom na ďalších špičkových svetových operných scénách. Zomrel teda v roku 2008 v 2013 to bol bývalý urugvajský futbalový internacionál Luis Kubila, ktorý sa zúčastnil troch svetových šampionátov a ako tréner paraguajského klubu Olympia dvakrát vyhrala aj pohár osloboditeľov. No a ešte raz svet športu pred 8 rokmi dopísal svoj životný príbeh aj bývalý francúzsky futbalový reprezentant a legenda Realu Madrid Raymond Kopa. Stredopoliar, ktorý sa zapísal do histórie ako prvý francúzsky držiteľ zlatej lopty. Inak ročník 1931. Dnes to ale bolo aj o Honzovi Vyčítalovi. 5 rokov nám 1. marca uplynulo od jeho odchodu a zanechal tu zaujímavé veci, ktoré určite stoja za návrat. To, že bol obdivovateľom Ameriky a niekedy až možno aj začiarov, <laughs> to už bolo jeho rozhodnutím. Tá hranica je niekedy ťažko ustrážiteľná, o hranici to aj bude v záverečnej pesničke, ktorá sa objavila na albume Když sme opustili Prahu z roku 1992. No a s prievodnou formáciou opäť staří zavináči Mourka Hafana. No a z Banskej Bystrice vám aj naďalej krásny slnečný čas a už len samé dobré správy želá Peter Kršiak. Někdy si namouvám, že vůbec nestárnu, když ze zad doudám souvetkou usádnu. Pak přijde po špičkách ta chvíle bytelná, u nohou zabubá myříčka křemelná a zas mám je ličí v podrážkách pohorků nad sebou kočičí mám hřbety pahorku. to je ta hranice vedu a Šumavou, Staňkovským rybníkem i řekou Moravou. To je ta hranice neklidných večerů, spadáčky světlic a smrtících výstřelů. Kde šance na úspěch nestála za grešu, kde chybí pomíčky, těm, kteří neprošli. Žije až v Portlandu, pani, co ve vlaku. má uspá děti a v ruksaku je nesla přes čáru smrti a života. Nešťastná hvězda jen mlhavě blikotá, detuhnou stanice a tělo od trávy, kde srdce v panice bubnuje do hlavy. To je ten okamžik, kdy se čas zastaví, jak vojím barteček ve vlnách Moravy, když víte fičí, shrnuj rukávy, dál stezka věličí, příběhy vypráví na téhle hranici. Už vádne klitamí, já držím v pravici osnatej suvení. Někdy si namlouvám, že vůbec nestárnu, když ze zad doudám svou letchou psárnu. A pak se přiblíží ta chvíle bytelná. Měsícem nahlíží zvědavá hůcerna. Dám ruce pod hlavu a hlavu na ranec. Tak tudy odcházel Zdeněk, můj bratranec. Je na západ cesta dlouhá